صلى ربنا في كل حين وسلم بالهدوء Kazivanje o Šuajbu, alaihisselam. Kur'ansko kazivanje o Šuajbu, alaihisselam, spomenuto je u surama El-A'raf, Hud, El-Hijr i Es-Šuara. U skladu sa ajetima, hadisima poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, predajama od ashaba, kao i nekim israelijatima, navećemo kazivanje o Šuajbu, alihiselam. Šuajba, alihiselam, je po silaznoj muškoj lozi treći potomak Medjena, sina Ibrahima, alihiselam, po kome je Šuajbovo, alihiselam, pleme dobilo ime. Oni su bili čistokrvni Arapi i svi su potomci Ibrahimova, alihiselam, sina Medjena. Stanovali su u gradu Medjen, koji se nalazi u blizini Meana, na prostoru dijela današnjeg Jordana u blizini Mrtvog mora. Živjeli su neposredno nakon lutovog alehiselam naroda, ali nisu uzeli pouku iz onoga što se njima desilo. Ibn Hibban prenosi od Ebu Zerra, radi Allahu anha, da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam rekao Četvorica poslanika su Arapi, Hud, Salih, Šuajb i tvoj poslanik Ebu Zerre.